Веројатно, слушнавте оваа недела дека излезе една вест, темата нема да биде поврзана со ова, меѓутоа сакам да го споделам, дека некои канадски научници пронашли лек за ракот и тоа толку едноставен. Од Универзитетот Алберта, од Едмонтон. Именно тоа е лек кој што го користиле за нарушен метаболизам. Деклорацет се вика, или ДЦА, ДЦА, така, скратеница и успеале да излечат рак на бели дробови, на гради и на мозокот. Значи, ова се не се немалку некои лесни видови на рак, колко ја што се разбирам во таа проблематика. Меѓутоа, фармацевските компании не биле заинтересирани за производство на ваков лек, затоа што не може да се патентира, тоа веќе го има, нели, тоа е нешто едноставно и ефтино, а тие знаете, ти се гладни за пари и ги интересираат само добивка и профит. Да. Че интересно откритие, сега стоеше таму во текстот дека се останува на некои независни така лаборатории да едноставно а, го потврда, значи, на вистина ова а, делување на овој лек. Стоеше таму како делува, значи сега да не навлегуваме во тоа, нити пак многу се разбирам за таа проблематика. Како и да е, гледате во каков свет живееме, кај што за една од најтешките, многу често неизлечиви болести е луѓето проношле тука едноставен лек, а дури и денеска видов дека постои некој видео, кој што сепак на англиски, треба да го изгледам, каде кој што видео се бави баш со порано откриени, ама забранети лекови за рак саат и нешто трае видеото, треба баш да го погледнам. Кога сме веки кај ова, значи еве, прашањето, која е најраспространетата болест на планетата Земја? <laughs> Не, тоа е само последица на, на болеста. Значи, греот. Не е ни ракот, не е ни било што друго, туку греот. А кој греф е, ако е гревот го дефинираме како болест, кој греф е најтешко излечлив, најтешко се лекува, како да речеме ракот, кој што е како болест, кој што тешко, па дори не излечив, е кој греф е најтешко да се излекува? Тука некаде, тука некаде, гордост, гордост. Па да, и обично и заедно идат, како што вели брат Данило, се секам на еден многу краток, и јасен цитат од Елен Вајд, кај што вели дека најпоголемиот дел од проблемите можат да се решат макар само и за 5 минути ако се тргнат на страна себичност и гордост. Че значи, сите проблеми што ги имаме на светско ниво, на еве на ниво на црква, на меѓусебни наши односи се решаваат кратко и јасно, со тоа што ќе се тргнат себишност и горбоста на страна. Па макар и за 5 минути, кој што вели тоа. Ева што вели Елен Вајц, цитирам цитата од Христо и параболи, 154-та оригинална страница. Ништо не е толку навредливо за Бога. Ништо толку опасно за човечката душа, значи еме навредливо за Бога, и тоа нешто што е највеќе од било што друго, а и ништо не е толку опасно за човечката душа, како горделивост и самоувереност. Од сите греови, тој е најбезнадежен и најтешко се лекува. Еве, зашто? Значи, ваква една, ваков еден почеток имавме. Значи, горделивост и самоувереноста е грев кој што е кој што најтешко се лекува и е најбезнадежен. Зошто? Зато што а, знаеме дека Бог, дали Бог може да прости било каков греф? Па да, мислам, имате вие и убијци, прелюб, прелюбодејци, и било, мислам, секакви злани из Библијата, и факт е дека Бог проштева, ама во случај која ќе се покаете. Е, кај гордоста, Фали, нај, фали тој дел, првиот. Бог не може да прости греф, ако вие не се покаете, не го признаете. А горделивостта е таа која што го спречува тоа. Затоа е најбезнадежен и најтешко се лекува. Јаков 4.10, ево нека ни биде како прв стих, Јаков Бидете понизни пред Господа и тој ќе ве возвиши. А на друго место што вели? Ако ние се возвишуваме, што ќе се случи? Спротивното. Тој ќе не понизи. Да не даде Бог да се најдеме во ситуација да Бог не понизи. Внимавате што стигот вели, значи бидете понизни. Ние самите треба да се учиме на понизност, а мислам дека денески и братот го спомнуваше овој дел, кој што многу фали, а е, во еден друг свој Елен вајќе каже, најголемата величина на христијанинот. Понизноста е најголемата величина на христијанинот. А од друга страна, значи, она а, спротивност, горбоста е најбезнадежна, најбезнадежен греф, најтешко из, излечлив греф. И еве да видиме пример со Новоходоносорот ќе отвориме во Данило 4 глава. Во Данило 4 глава овој вавилонски цар сонил еден друг сон, значи не оној со кипот, туку се сеќавате со дрвото. Со огромна крошна или круна како што вели преводот и високо дури до небото. Со најразлични плодови, богато, значи со плодови каде што како што вели овде го парафразирам тој текст, секое животно и секое тело, секоја уста можеше да се нахрани од плодовите на ова дрво. Меѓутоа, доаѓа светец од небото, односно ангел, вели во другиот превод, и што вели? Пресечете го дрвото, искастрате му и гранките, скинете ги лисета, расфрлете ги плодовите, значи читам 14 стих, 4 глава Животните нека се разбегаат од под него и птиците од неговите гранки, во земјата оставете ги пенушките и корењата во железни и бронзени окови во полската трева. Нека го мие небесната роса и земната трева нека ја дели со полските зверови. Човечкото срце нека му се смени, нека му се даде животинско срце. И тоа ќе трае, вели овде, седум времења или седум години. И Данило, или Валтазар, ќе му го протолкува сонот. Многу фино ќе му каже што може да се случи со него. И за жал, читаме 28 стих. И покрај ова, и покрај тоа што Новоходоносор го слушнал толкувањето, слушнете, се тоа му се случи на царот Новоходоносор. Вели, 12 месеци подоцна, значи година, дена подоцна, шетајки по Вавилонскиот царски дворец, царот велеше. Нели е тоа големиот Вавилон што јас го изградив, за да ми биде царска престолнина? Со силата на својата моќ, за слава на моето величество. Очигледно, Навуходоносор е горд на она што го постигнал тој. Овде го имаме она почетното што го гледаме кај Луцифер. Јас, јас, јас, моето. И уште тие зборови беа во неговото уста, кога дојде глас од небото, тебе ти се објавува цар на Охудоносору, царството ти е одземено, ке бидеш протеран од друштото на луѓето. И Охудоносор станал буквално звер, живеел седом години како звер, вика, јадеше треба како вол, пасеше треба? како говел. И Интересно е како ќе му се врати разумот. Не знам кој а, велеше требало да стане вегетаријанец за да му се врати разумот. <laughs> да јаде треба. Добро, тоа настрана, меѓутоа видите 34 стих како му се враќа разумот. Откако се исполнија одредените денови, јас на Охудоносор ги подигнав очите кон небото и разумот ми се врати. А како го губиме разумот? кој го очите да се свртени кон нас, кон самите нас. И сите достигнувања, сите постигнувања, еве, знаете, не е лесно да, да човек биде цар на, на и тоа на, на најголемото царство тогашно светско. Ви сте на позиција каде што многу лесно можете да се возградеете и да помислите дека кој знае што сте. Ама на Охроносор треба да, да, требало да добие оваа лекција дека Бог е оној кој што е над него и Бог е оној кој што ги Ако сака ќе ги тргне царевите, ако сака ќе, ќе постави некого. Значи има некој кој што е над него, која погледал кон небото, тогаш му се вратил разум. Ако сакаме да имаме здрав разум, и ако сакаме да напредну, напредуваме во тој разум, тогаш погледите кој треба да ни биде свртени кон небото. Ова е еден пример. Да се посетиме во второ законие, што совет им дава Бог на израелците – Откако ќе влезат во ветената земја, значи второ законие, пета Моисија, осма глава, од 11 стих. Под насловот кај мене вели, значи во Константино, предпаз, предпазување од гордост. Внимавај да него заборавиш Господа својот Бог, занемерувајќи ги неговите заповеди, неговите одредби, неговите закони што ти ги давам денес. И откако ќе се најдеш, најадеш до ситост, Откако ќе изградиш убави куќи, ќе се населиш во нив, која крупниот и ситниот добит го ќе се намножи, која ќе насобереш сребро и злато и која се твое ќе напредува, тоаш немој да се воздигне твоето срце и да го заборавиш Господа својот Бог, кој ти изведе и пецката земја од куќата на робството, кој те приведе из онаа голема и страшна пустина за земјата на огнени змии и скорпи и така натаму, кој те хранеше И 17 стих тогаш не вели во своето срце со својата моќ и со силата на своите раце го спечалив ова богатство. Спомни си за Господа својот Бог. Тој е пета Мојсева 8 глава од 11 па стигнав до 18 стих. Лесно може човек да се возгордее, од она што го поседува, од, може би од својата позиција, и не знам колку може би сте гледале, или постарите од вас може би се секјавате на а, Мохамед Али, секјавате на тој славен боксер, Касиус Клей, да. А, во еден миг ќе каже, јас сум цар на светот. И нормално таква славна личност, како и денески во тоа време бил често следен од фоторепортери и ќе се најде еднаш во авион. И знаете, авионот треба да полета, а тука се и фоторепортерите околу него и а, нормално сите врзуваат сигурносен појас, а тој не го прави тоа. Сега му се обраќа еден од фоторепортерите и му вели, па на Супермен не му треба сигурносен појас а фоторепортерот ќе се дости по па ќе му рече, па на Супермен ни авион не му треба. <laughs> значи, човек може толку да се вообрази да, ете, од славата да го удри во глава, или она што го поседува, или било што. Еве да се подсетиме на еден друг цар, на Ирод Агрипа, од дела 12 глава. Има една ситуација овде, кај што исто така Бог веднаш ќе го удри, Откако, еве, да слушнеме, значи, што се случува во дело 12 глава, 21 стих. Во определениот ден, Ирод, облечен во царска облека, седна на престолот пред народот и одржа говор пред нив. А народот извика, глас Божија не човечки. Интересно е колку на нас луѓето, такви сме, грешна природа, ни годат комплименти. А, а, а од друга страна, па не ни годат за Америки, знаете. А, често пати знаеме да бидеме толку многу осетливи на на совет, на, ете, на, на, на замерка, на укора, обично и особата ке рече се брани со тоа што е многу премногу чувствителна, меѓутоа со други зборови кажано дека е премногу горда. Па не смеете да ги кажете ни најмала ситница ќе се, ќе се вознемери. А, во случајов царот му годи. Глас Божија не човечки велат луѓето. И тогаш, и знаете, место Ирод да се огради од ова, а тој е сепак обичен човек. Тој тоа го проголосил, тоа му годело. И што се случува? Тогаш веднаш Господовиот ангел го удри, зашто не му воздаде слава на Бога и беше изеден од црви и издивна. Неверојатно, грозна смрт. Наистина Бог не ја сака гордост. Сушто става е на прво место од оние шест, односно седум нешта кои што тој ги мрази му се гади од тоа нешто. На крајот на крistата кажавме, значи, гордоста е онаа која што може да пресуди да не бидеме спасени, затоа што гордоста не не бара покаяние. Не е потребно покаяние. Немаме многу време, можеме да го спомнеме тука Соломон како контраст на овие еве, два цара кои што ги спомнахме кога тој требало да бара од Господа, кога Господ му барал, кога му рекол побарај што, што ќе посакаш, што бара Соломон. Во целиот тој разговор со Господа, во, гледате целосна, тотална понизност кај него. Не бара ни богатство, не бара ни слава, ни ништо, се што бара е мудрост Господа. За жал, Точно, за да правилно пресуди и Господ му дали мудрост и а, дори му додали И сето друго. Зошто? Затоа што барал, оно што го барал, го барал за да го прослави Господ. Че не е Бог ни против богатството, ни и против... Меѓутоа, страшно е ако сето тоа делува врз нас за да се возгордееме и да отстапиме од Господа. Интересно е колку ние, можеби некојаш се бавиме со нешта кои што се... Знаете, а Често пати знаеме да се бавиме со нешто во стилот а, што луѓето мислат за нас. А што е битно? Што луѓето мислат за нас или што Господ мисли за нас? Си го губиме времето некојаш буквално за некој такви работи. Ама тоа е пак она човечкото. Пак, па не знам како ќе изгледам, па не знам... Па што е битно како изгледаш пред луѓето? Битно е како изгледаш пред Господа. И знаете, на Господа не е битно каква куќа ќе имаш, на Господа му е битно каков човек живее во таа куќа. Или не знам каква облека ќе облечеш, на Господа повеќе му е битно каков човек е во таа облека. <laughs> му е битен човек. И наистина гордост е една страшна работа, кој што на... Ем, како што рековме, е проблем број еден. И кога таа би се тргнала, многу проблеми ќе реши. И своји собствени проблеми и со другите. А која е најстрашен тип на гордост? Е, спомнавме некои примери на кратко, толку времето да не дозволува. А, гордост која што може да произлезе од оно што го поседувате, од, може би од вашиот изглед, вашата позиција, цар, Но кој е најстрашен тип на гордост? Не е тешко ова прашање. И влегува двајца во храмот, едниот фарисеј, другиот цареник. И да се подсетиме на случајот. Фарисејот застана и се молеше во себе си вака. Боже, ти благодарам што не сум како другите луѓе. Разбойници, неправедници, прелюбници, или како овој царник, постам два пати во седмицата, давам десеток од се што ќе придобиам. А цариникот стоеше далеко, далеко и не сакаше ни очите да ги подигне кон небото, туку се удираше по градите и велеше Боже, биди ми милостив, мене грешникот. Кај едни одгледаме <clears throat> духовна гордост, а кај другиот она што на сите нам не е потребно, понизност. Најстрашен вид на гордост е духовната гордост. А тоа е она од што боледувала Одикеа. Никој не е како неа. Може би на другите им треба и злато, и облека бела, и очна маста, ма не, мене не ми треба, јас <laughs> јас сум адвентиста. Јас имам се. И законот го имам, и сите 28 доктрини, и верување ми се јасни. Се. И може би и не јадам и свинско, и млеко, и јајце, и не знам што, ама јадам луѓе, знаете, како што знаеме да кажем. <clears throat> Значи, духовната гордост е најопасна. И кој од овие двајцата замена оправдан, како што Исус ја кажа оваа парабола, вели, ви велам, овој се врати дома повеќе оправдан. Значи, цариникот, кој што се удираше во гради му беше срам, му беше незгодно дори да ги подигне очите кон небото. Затоа што се чувствуваше како грешник. Во понизност бараше да Бог биде милостив кон него. А горделивиот, на горделивиот најлесно му е да ја одбие милост, затоа што тој смета дека се е вред со него. Дори се фали дека е повеќе од другите. Ова е стварно опасно. И еве, да се подсетиме малку околу некои од, еве, една од оние обичаи што ги имале, навики што ги имале фарисеите, Матеј 23 глава, отворите, од 5 до 7, читаме. А сите своји дела ги прават, зашто? За да ги видат луѓето. Се молеле по кјошовите, по улиците, Што ли не правеле? Затоа ги расшируваат своите молитвени записи, знаете, сите оние делови од писмото, светото писмо што ги пишувале, па ги ставале на својата облика, ги, пра, ги прават големи ресите на облеките. Ги сакаат челните места по гозбите и првите места во синагогите. Поздравите на јавните места и луѓето да ги нарекуваат рави. гордоста на животот. А што, со што можеме ние како луѓе да се пофалиме? Дотвориме во прво послание Коринќаните 4.7. Прво послание Коринќаните 4.7. Зашто кој те прави да се разликуваш од другиот? Еве, сите имаме различни дарови, некој од нас губива многу повеќе од друг, некој навистина постигнува и врвни резултати во некои области, и тоа може да го возгорде. Што вели стихот? Зашто кој те прави да се разликуваш од другиот? И што имаш што не си примил? Имаме ли ние нешто што не сме примили? и нема ништо од нас. Се она што сме добиле, сме го добиле од Господе, затоа треба погледот да ни биде упатен кон небото, не кон самите нас, кон воздигнување. И така, ако си примил, зашто се фалиш како да не си примил? Ти кажам, царникот се удирал во градиот, понизно сама, нозина денеска се удираат во градиот, гордост. Тоа е најстрашно зло, посебно кога зборуваме значи, за, ево, во религиозниот свет, меѓу нас, верниците. Гордиот смета дека е во право, гордиот другиот ќе го обвини, меѓутоа самиот нема да признае. Страшно, наистина страшно. Ако има нешто пострашно од ова, ајде кажете. Самата Елен Вајт не сгрешила кога кажала дека ова е најбезнадежна, најбезнадежен греф, болест која што најтешко се лекува, односно греф кој што најтешко се лекува. Знаете, Мартин Лутер своевремено кажал една мисла со оваа ке, ке завршам, кој што кажува многу. Бог создава од ништо. Сегавате, имавме една тема екс нихило. Бог создава од ништо. И сега, продолжува. Се додека ние не станеме ништо, тој од нас не може да направи ништо. Не може да направи ништо. Се додека ние не станеме ништо, оне поднаводници немоќе, не може да направи ништо од нас. Или, што е оправдување со вера, сега ми текна на еден цитат од Елен Вајд? Фрлање на човечката гордост, или така беше некако, во, во правта земска. Што ќе каже друго, тоа е празнење од тоа наше јас, понизност. Значи, ништо пострашно нема од гордоста, а ништо повеќе не ни фали од понизност. Јас би рекол, и со ова би завршил и би кажал дека треба на вистина да го воздигнеме нашиот поглед кон небото и да го задржиме задржан кон небото, затоа што таму ни доаѓа се, таму ни доаѓа и спасението. Нека му е слава на Бога. Амин.